Վարսիկ Հարությունյանի հաղորդաշարը օրեսդիրի գործունեության մասին։ Հանրային ռադիոյի եթերում խորհրդարանական շաբաթն է։ Բարև բարեկամներ, Հանրային ռադիոյի եթերում խորհրդարանական շաբաթն է։ Այս շաբաթ ազգային ժողովում տեղի ունեցան պետաիրավական եւ արտադրության ու արտադրական ենթակառուցվածքների հարցերի մշտական հանձնաժողովների նիստեր։ Խորհրդարանական շաբաթ հաղորդաշարն կանդրադառնա այդ նիստերին եւ օրերս խորհրդարանում միասնական հայրենիք կուսակցության նախագահ Սամվել Բաբայանի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ ունեցած հանդիպմանը։ Պետաիրավական մշտական հանձնաժողովի նիստում, որը տեղի ունեցել նոյեմբերի 23-ին, քննարկվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որը ներկայացրեց տարածքային կառավարման եւ յենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանը։ Նրա խոսքով առաջարկվող փոփոխությամբ նախատեսվում է օրենքում իրավական հստակեցում մտցնել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս մնացած համայնքների վերաբերյալ փոփոխվող իրավական ակտի կիրառման դեպքում կհստակեցվի պատերազմական գործողությունների հետևանքով Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս մնացած համայնքների իրավական կարգավիճակը նախագիծը արժանացավ հանձնաժողովի դրական եզրակացությանը։ Օրակարգի երկրորդ հարցով ներկայացվեց թվով 28 օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ նախատեսվող օրենքների նախագծերի փաթեթ։ Այն լիազորված էր ներկայացնելու արդարադատության նախարարը Ժիրայր Միրզոյանը։ Նշված 28 օրենքների նախագծերի փաթեթից 26-ը վերաբերում է դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության անվանմանը եւ գործառույթի մեջ կատարվող փոփոխությանը, որը պայմանավորված է հունիսի 30-ին ընդունված դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենքում փոփոխությանը, որի արդյունքում թեն բացի դատական ակտերից նաև ամբողոքարկելի վարչական ակտերը եւս ենթակա էին հարկադիր կատարման դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության կողմից եւ դրա արդյունքում դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը վերանվանվեց հարկադիր կատարման ծառայության, հետեւաբար նաեւ գործառույթը վերանվանվեց հարկադիր կատարում։ Նշված փոփոխության արդյունքում մասնավորապես դատական օրենքի կարգավորման առարկայի համապատասխանեցում եղավ հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության նոր անվանմանը եւ ծառայության լիազորությունների շրջանակին եւ դրան համապատասխան հարկադիր կատարողների իրավունքների եւ պարտականությունների սահմանումը դատական ակտերի ամբողջարկելի վարչական ակտերի հարկադիր կատարման ընթացքում հարկադիր կատարման ծառայության օրենքում նաև բացի այդ 28-ից եւս երկու օրենքում, որ վերաբերվում է դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությանը, կատարվել են նաև այլ փոփոխություններ, մասնավորապես Գադի կատարման ծառայության մասին օրենսդրությանը վերաբերող հոդվածը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ, իր մեջ ներառելով սահմանադրությունը, Արցախի Հանրապետության կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերը, հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին օրենքը, հարկադիր կատարման մասին օրենքը, վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին օրենքը, ինչպես նաեւ ամրագրվել է, որ հարկադիր կատարողների աշխատանքային հարաբերություններին վերաբերող հարցերը, որոնք կարգավորված չեն հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին օրենքով, կարգավորվում են քաղաքացիական ծառայության մասին մասին եւ հանրային ծառայության մասին օրենքներով։ Օրինապաթեթով առաջարկվում է, որ հարկադիր կատարման ծառայությունն այսուհետ ապահովի ոչ միայն դատական ակտերի հարկադիր կատարումը, այլև ամբողոքարկելի վարչական ակտերի հարկադիր կատարումը։ Մի շարք փոփոխություններով առաջարկվում են, որ հարկադիր կատարման ծառայության բարձրագույն կամ գլխավոր խմբերի թափուր պաշտոններում նշանակում կատարելիս առաջնահերթությունը տրվի հարկադիր կատարման ծառայության, այնուհետև զինված ուժերի ազգային անվտանգության, ոստիկանության, դատախազության, քնչական կոմիտեի, փրկարարական եւ քրեակատարողական ծառայությունների այն ծառայողներին, ովքեր բավարարում են տվյալ պաշտոնին նշանակվելու համար հարկադիր կատարողներին ներկայացվող պահանջները։ Առաջարկվող փոփոխությամբ նախատեսվում է օրենքից հանել հարկադիր կատարողների եկամուտների հայտարարագիրը, քանի որ այն արդեն իսկ կարգավորված է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրման մասին օրենքով։ Համայնքի կարգավորման շրջանակից նախատեսվում է հանել հարկադիր կատարողների դրամական ապահովումը, որն արդեն իսկ սահմանված է պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքով։ Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծով առաջարկվում է ծառայության առանձնահատկություններով պայմանավորված ամրագրել հարկադիր կատարման ծառայության վարձատրության նոր մեխանիզմ եւ հարկադիր կատարողների վարձատրություն իրականացնել Արցախի Հանրապետությունում գործող այլ ծառայությունների ազգային անվտանգության մարմիններում ոստիկանությունում եւ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ծառայողների նման Մասնավորապես, օրենքի նախագծով առաջարկվում է հարկադիր կատարման ծառայողի նկատմամբ եւս ծառայության առանձնահատկություններով պայմանավորված չկիրառել լրացուցիչ աշխատավարձի, հավելավճարի, օրենքով սահմանված հիմնական աշխատավարձի 30%-ը չգերազանցելու պահանջը, հանել հարկադիր կատարողների կողմից կոչմանը համար հավելավճար ստանալու դրույթը, դրա փոխարեն նախատեսել հավելում ստանալու հնարավորություն եւ դրանց ճարման դեպքերը, չափերը եւ կարգը սահմանելու իրավասությունը վերապահելով Արցախի հանրապետության կառավարությանը։ Օրինապաթեթին վերաբերող հարց ուներ падգամավոր Արթուր Մոսյանը։ Քարքադիր կատարման ծառայությունում սկսած այդ արագաչափերի ցանկացած վարչական վարույթ իրականացնող մարմինը Հայաստան ուղարկում հարկադիր կատարման ծառայություն եւ ստգան։ Մենք չունենք դատարանների փոխադարձ ոչիրների ճանաչելիության մասին բեն եւ բազմիցս մեր դատարանի որոշումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հաստորեն չի գործում։ Պաստացվում է վերվարչական վարկ իրականացնող մարմինները վարչական դատարանի որոշումները մեր տարածքում գործում են։ Եվ այդեն իրավական բացն է, որ ժամանակի մենք բացնիական կամ ասալենք, որ այդ պայմանագիրը պետք է եւ բացի քաղաքական նպատակներից նաեւ իրավական հարթությունով կարգավորման հետ է։ Աստորեն ինչա ստացվում, մի գործընթաց կա, որ դե վարչական վարչականացնող մարմինը ստեղ բեսպրիկասլովնի արմունք ունի միջդեռ հակառակը չկա մեր դատարանների որոշումը դեռ գործածում չի երբ պատրաստում եք բացառացնելի ինչի է մեր հացը հիմա տալիս որտեղ այդ հիմնականում իրականացումը հարկադիր կատարման ծառայության միջոցով իրավական բացում ես դեկլարացիան կա որևէ կոնտակտ եւ հետագան ինչ անել ներկայում երկու գործընթաց է տեղի ունենում այդ ուղղությամբ առաջինը մեր կողմից նախաձեռնվել է Հայաստանի Հանրապետության արտարադատության նախարարության հետ սկսել քննարկումներ կապված դատական ակտերի Հայաստանը Արցախի դատական ակտերի կիրառումը եւ դրանց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործածումը սակայն էական որևէ առաջընթաց չկա, բայց գործընթացը սկսված է եւ նախատեսվում է մի քանի ֆորմատով հանդիպումներ Հայաստանի Հանրապետությունում, սակայն անկեղծ ես որևէ հույս չունեմ, որ այդտեղ մենք էական հաջողություն ենք ունենալու, բայց մենք նախաձեռնել ենք երկրորդ գործընթացը դատական ակտերի, այսինքն վարչական ակտերի կիրառման հետ կապված Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունված եւ Արցախի Հանրապետության տարածքում կիրառվող վարչական ակտերի հարկադիր կատարման հետ կապված մենք առաջիկայում վերանայելու ենք մեր մտեցումները եւ այդ համաձայնագիրը ունի մի կետ, որտեղ նշված է, որ Արցախի Հանրապետության շահերին չհամապատասխանելու դեպքում կարող է տվյալ ակտը չկիրառվել օգտագործելով ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքի դրույթները նախագահի հրամանագրով որոշ կարգավորումներ մտցնենք, որ เป զի եւս մեկ այլ կողմից փորձենք սահմանափակել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ընդունված եւ այսպես կոչված մեր պետական շահերին չհամապատասխանող վարչական ակտերի կիրառումը նաեւ որոշ դեպքերում կարող է ֆինանսական բաղադրիչը եւս մտնել, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության բանկերից ստացված վարկերին կարող է նաեւ առնչվել։ Այս գործընթացը եւս ընթացքի մեջ է, կարծում եմ, սա ավելի մեծ էֆեկտ է ունենալու, քան առաջին գործընթացը։ Օրինապաթեթը 4 կողմ ձայնով ընդունվեց հանձնաժողովի կողմից, օրինագծերը կքննարկվեն խորհրդարանի առաջկա լիագումար նիստում։ Նոյեմբերի 24-ին նիստ է հրավիրել արտադրության եւ արտադրական ենթակառուցվածքների հարցերի մշտական հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովի նիստում երկրորդ ընթերցմանն է ներկայացվել ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, պետական турքի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին եւ բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Օրինագիծը ներկայացրել է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանը։ Արկա խնդիրները կարգավորելու եւ տեխնիկական զննության գործընթացի նկատման վերահսկողությունը բարձրացնելու, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության տարածքում շահագործվող տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործընթացները ներդաշնակեցնելու նպատակով նախագծով առաջարկվում է հանել տեխնիկական զնության կտրոնի դրամադրման պահանջը, իսկ վերահսկողությունն իրականացնել էլեկտրոնային շտեմարանի եւ առատորոշման քարտի միջոցով։ Նախագծերի փաթեթը բացասական եզրակացությամբ ներկայացվել է ազգային ժողովի հերթական նիստի քննարկմանում։ Օրերս միասնական հայրենի կուսակցության ղեկավար անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը ազգային ժողովում հանդիպել է հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Միասնական հայրենի կուսակցության առաջնորդը հանդիպմանը նպատակ ուներ ներկաների հետ կիսվել Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությունը, Ղարաբաղյան հարցի լուծման հնարավոր ուղիները թեմայով։ Հասարակական գազམ་ակերպության ներկայացուցիչները բազմաթիվ հարցեր ուղեցին Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարին։ Հարցերի մի մասը մասնավորապես վերաբերում էր պատերազմում պարտության պատճառներին։ Բնականաբար ներկաներին հետաքրքրում էր նաև այն, թե ինչպես կվճռվի Արցախահայության ապագան, որքան կարող են ցանկապատված մնալ Արցախի սահմանները եւ վերջապես ինչ պատասխան ակնկալել իշխանությունից։ Նախքան հարցերին պատասխանելը պարոն Բաբայանը ներկաներին հավաստիացրեց, որ ցանկանում եմ, որ անկեղծ լինենք, բարձ լինենք, որը թե քաղաքական հետի մտքեր գոյություն ունի որ բարձրին բոլորիդ համար եւ ցանկությունս իմ որ մեր հասարակությունը արցախցիները բարձ ճշմարիտ իրականության քննարկում անցկացնենք ինձ համար ցանկացած հարց ցանկացած ինչ ոլորտից ուզում եք խնդրեմ ես պատրաստ եմ այդ հարցերի պատասխանել, բացատրել։ Մենք պետք է կարողանանք միասին գտնել ելքը։ Ես իմ տեսանկյունից, մեր թիմի տեսանկյունից ներկայացրել եմ մի փոքր ճանապարհ, որը դրան իրան հետևական իր կետերը, ենթակետերը ունի, բայց սկզբունքները էտա լինելու գլխավոր։ Ես ուզում եմ, որ այդ դրա շուրջ եւ դրանից դուրս ինչ որ ցանկանում ենք արտահայտել հարցեր կա քննարկել։ Սամվել Բաբայանի կարծիքով այսօր Արցախցին լարժեք դեր չի կանգնում իր ճակատագրին, իր վաղվա օրվան։ Միջդեռ նրա խոսքով մեր ճակատագրի դերը մենք ենք։ Որտեւ ես որ կողքից նայում եմ մեր հասարակության Արցախում ընդհանրապես, ստացվում է որ դուք լրիվ անտարբեր եք։ Լրիվ ու դες թվում է որ ինչ որ վերև մարդիկ կան, պիտի ձեր որոշումը ձեր փոխարեն կայացնեն ու ձեզ ճանապարհ տանեն։ Մեկ ասում է Ռուսաստանը, մեկ ասում է դե Հայաստանը պիտի որոշի բան։ Ես չգիտեմ ինձ ջայլները շատ կակ, այն հիները գիտեք։ Նման բան գոյություն չունի։ Ձեզանից կման ձեր ճակատագիրը ոչ ոք չի որոշելու։ Դե տեսա Արցախցին չի ընկալում։ Եթե դե սա չեք ուզում ընդունեք այդ բարձրշմարտությունը, շատ դժվար է լինելու։ Ժողովուրդ, իմ խնդրանք սա որ ասում եմ, բարձ անմիջական շփումներ, քննարկումներ, եւ իմանանք որ մեզանից կման ոչ մեկը ոչինչ չի որոշելու մեր փոխարեն։ Խորհրդարանական շաբաթ հաղորդաշարի այս թողարկման այսքանն էինք նախատեսել։ Մենք հետևում ենք խորհրդարանի գործունեությանը եւ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։